بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بكم درس المزدى محمد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تلالكي باب فضل التوحيد باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب توحيد فزيلته va shan ana shu tavhidning gunohlarni kafforat qilishligi to'g'risidagi kafforat qilishligi haqidagi bob bugungi mavzumiz demak mana shu ikki kalima orasida bo'ladi u nima tavhidning fazilat fazilati tavhid qanaqa bir fazilatga egaligi va uning qanaqa bir darajasi borligi va ikkinchisi ana shu tavhid sabablik gunohlarning kafforat bo'lishligi agar tavhid bilan bo'ladigan bo'lsa <clears throat> so'zsiz tavhidning oliyligi va uning fazilati kelajakda aytiladigan oyatlar va hadislardan inshaalloh bayon bo'ladi باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى آياتي تدكي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم Allohga iymon keltirib va shuning bilan birga ana shu iymonlariga zulm aralashtirmaganlar mana shu qavm ulaika lahumul amn ularga haqiqiy tinchlik omonlik va xotirjamlik bordir va hum muhtadun va ular to'g'ri yo'ldadurlar bu o'rinda mana shu oyat tavhidning fazilatiga dalolat qiladi bundan qanaqa tushunamiz bu ma'noni deydigan bo'lsak mana shu oyat tushdi allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm Allohga iymon keltirib ularga ular o'z iymonlariga zulm aralashtirmaganlar degan oyat tushgan vaqtida mu'minlar Nabi sallallohu alayhi va sallamga yetishdiki, "Ya Rasululloh, bizning qaysi birimiz o'z nafsiga zulm qilmaydi?" Ya'ni zulm degan vaqtda birinchi bo'lib nafsga zulm qilishlik tushunishdi bu dalolat qiladiki zulm bir xil emas kufr bir xil bo'lmagandek fisq ham bir xil bo'lmaganidek zulm ham bir necha xil bo'ladi birinchidan katta zulm bor va kichik zulm bor va boshqa bir taqsimda birinchi zulmning xili u Alloh haqida bo'lgan zulm u shirk ikkinchi zulm ikkinchi xili nav, nav e, zulmning u nima bir shaxs o'z nafsiga zulm qilishligi Alloh subhanahu va taolo unga nafsiga berilishligi berishligi kerak bo'lgan haqni bermasdan uxlashlik haqqini bergan bo'lsa uxlamaydi yeb ichishlik haqqini bergan u yeb ichmaydi kiyinishlik Alloh halol qilgan ne'matlardan foydalanishlikdan foydalanishni halol qilgan u bor bo'lib turib foydalanmaydi va o'zini nafsini azoblaydi bu nafsiga zulm yoki gunohlarga cho'kadi boshqa gunohlarga bu inson o'z nafsiga zulm qilishlik bo'ladi uchinchisi insonning shaxsining boshqa bir shaxsga zulm qilishligi uni narsani e, uni obro'siga tajovuz qilishligi yoki moliga yoki joniga bu ana shu zulmlarning xillari Nabi sallallohu alayhi va sallam ashablari mana shu oyat tushgan vaqtda ya Rasululloh bizni qay birimiz bu zulmdan salomat bo'ladi? Hammamiz ham zulm qilib qo'yishligimiz mumkin. Ya'ni odam gunoh qilishligi zulm. shunda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilarki bu oyatdagi etilgan zulm siz sizlar siz o'ylagandek zulm emas balkim bu oyatdagi zulmdan maqsad shirkdir dedilar Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidagi ana shu solih bir kishi uh, Luqman e, rahimahullohni aytgan gapini eshitmaganmisizlar? U kishi aytadiki, inna shirka la zulmun azim. Alloh aytadiki, Luqman alayhi salatu vasallam to'g'risida Ya bunayya la tushrik billah. Inna shirka la zulmun azim. Bunay degani ey o'g'ilcham degani ya'ni kichkina bolaga xitob qilinadi bu lafz bilan katta bola bo'ladigan bo'lsa unga o'g'ilcham desa uyat bo'ladi uni o'g'lim deyiladi bu oyatda ya bunayya la tushrik billah ey o'g'ilcham la tushrik billah Allohga shirk keltirmang inna shirka la zulmun azim dar haqiqat shirk juda katta zulmdir dedilar bu oyatda bir necha foydalar bor shularning biri shirki shirk masalalari va bid'at masalalari faqatgina kattalarga oqsoqollarga yoki ko'p narsani bilib qolgan odamlarga etilmaydi bu xossatan balkim bu yosh bolaga ham o'rgatilib suyegi mana shu shirkni bilib salomat bo'lib tavhidni bilib iymonini mana shu tavhidni ustiga quradigan darajada suyegi qotish kerak yosh bolani o'shaning uchun luqmon ya bunay ey o'g'ilcham deyapti la tushrik billah allohga shirk qo'shmang allohga sherik keltirmang inna shirka la zulmun azim shirk haqiqatda juda bir katta zulmdir. Nima uchun zulm e bu shirk zulm deb ataldi degan so'roq bo'lishligi mumkin. Zulm birovni haqqiga tajovuz qilishlik-ku, shunda banda qana qilib Allohga zulm qilishligi mumkin desa, olimlar aytishadiki, zulmni ta'rifiga kelib to'xtaydigan bo'lsak deyshadi. u zulm vad'u shay'i fi g'ayri mawdi'i zulm deganimiz u bir narsani o'z o'rnidan boshqa bir o'ringa qo'yishlik hikmatni teskarisi hikmatni ta'rifida Alloh e, olimlar aytishadiki al hikmatu vad'u shay'i fi mawdi'i har narsani o'z o'rniga qo'yishlik zulm har narsani o'z o'rnidan boshqa boshqa bir o'ringa qo'yishlik bu qanaqa bu tavhid yoki shirkka qanaqa qilib aloqador bo'ladi desa aytishadiki olimlar ibodatni yolg'iz Allohning o'ziga qilishlik bu Allohning haqqi edi bandani bo'yniga vojib qilgan haqqi edi tepadagi o'tgan darsda haqqullohi alal abid va haqqul ibadi alalloh deb o'tdik bandalarning Allohdagi haqqi va Allohning bandalariga vojib qilgan haqqi deb o'tdik. Ana shu o'rinda biz bildikki, ibodat Allohning haqqidan bandasiga vojib qilgan. Mana shu o'rinda banda o'zini bo'ynidagi vojib bo'lgan narsani Alloh tarafiga, Allohning haqqi bo'lgan narsani boshqa bir maxluqqa tasrif sarf qilishligi bir narsani o'z o'rnidan boshqa bir o'ringa qo'yishlik deb e'tibor qilinadi va shuning uchun bu shirk zulm deb nomlanadi qisqachasi shu endi tavhidning fazilati qanaqa bo'lib keldi bu o'rinda desa mana shu o'rinda tavhid fazilati bor ular Allohga iymon keltirib ana shu iymonlarida zulm aralashtirmaganlar ulaika lahumul amn ular tinchlik xotirjamlik va salomatlikda bo'lishadi dunyo oxiratda va hum muhtadun va shuningdek ular dunyo oxiratda to'g'rilikda bo'lishadi mana shu o'rinda tavhidning fazilati ochiq ko'rinib turibdi bu oyatning bu bobga munosabati mana shundan iborat albatta tavhidning fazilatlaridan shuki ana shu tavhid egasiga xotirjamlik va tinchlik bo'ladi bu dunyoyu oxiratda va shuningdek u dunyo oxiratda to'g'rilikda bo'ladi وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه عبادة بن صامت رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم دن رواية قلب إتلالك من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله كم دكم Allohdan boshqa ibodatga haqlik hech qanday iloh yo'qligi vahdahu la sharikala va u Allohning yolg'izligi va uning sherigi hech qanaqa bir amalda uning sherigi yo'qligiga guvohlik beradigan bo'lsa degan jumla hadisi boshi demak bu o'rinda mana shu narsaga guvohlik berishlik ana shu guvoh bir, guvohlik berishlik ana shu shahodat bilim ustiga qurilgan bo'ladi sabab bir odam bir shaxs bir narsani haq yoki nohaqligini bilmasdan turib guvohlik beradigan bo'lsa u yolg'on guvohlik bo'lib hisoblanadi shuning uchun munofiqlar nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib nashhadu innaka la rasululloh deganda siz Allohning payg'ambari ekanligingizga guvohlik beramiz deganida Alloh subhanahu va taolo aytadiki vallohu ya'lamu innaka la rasuluhu vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun Dar haqiqat Alloh subhanahu va taolo sizni payg'ambar ekanligingizni biladi, lekin shu bilan birga Alloh guvohlik beradiki, munofiqlar yolg'onchilardir deydi. sabab ular guvohliklari haqiqiy bilim ustiga qurilmagan va shuningdek bu guvohlik nimani talab qiladi qalb bilan iymon keltirishligi va ana shu iymon egasidan shu iymon talab qilgan amali solihda bo'lishligi kerak La ilaha illalloh kalimasi to'g'ri ma'noda tushunilgan bo'lishlik kerak bilinmi ustida. Imom Buxoriy rahimahulloh aytganlaridek, fa'lam annahu la ilaha illalloh vastaghfir lidhanbik. Al-qawl qabla al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. So'z va amaldan, shahodatdan oldin, shahodat berishlik so'z bu. Uni oldiga oldida undan burun nima bo'lishlik kerak? Ilm. bo'lishligi kerak bo'ladi la ilaha illalloh kalimasini tepada ma'nosini yetib o'tdik muqaddimada ba'zi bir mutakallimlar la ilaha illalloh ma'nosini aytdiki, shunda Allohdan boshqa yaratuvchi yo'q va Allohdan boshqa yangitdan o'ylab chiqarishga qodir hech kim yo'q degan ma'noda tushunishadi va shuningdek shu bilan ham sharhlashadi va hozirgi kundagi ba'zi bir odamlarga tavhidni aqidani tushuntirib beriladigan kitoblarda va ko'pinchasi bu tarjima qilingan kitoblarda bayon qilinadigan tavhid ham shu bo'lib shu bo'lib turibdi hozir bu tavhid tepada aytganimizdek Makka mushriklari tan olgan va tan olishliklari bilan birga Nabiy sallallohu alayhi vasallam ulardan iymonni qabul qilmaganliklari shuning uchun bo'ladi. Sabab ularning iqror qilishliklari bu rububiyat tavhidini ularni islomga kirgizgani yo'q. Va ular mana shu zulmda davom etishgan. la ilaha illalloh kalimasi faqatgina u Allohdan boshqa yaratuvchi yoki e, o'ylab chiqishga, ixtiro qilishlikka qodir faqat Alloh degan ma'noda tushuniladigan bo'lsa, Makka ning mushriklari iymonga kelishgan bo'lardi, Nabiy sollallohu alayhi vasallamga qarshilik ham ko'rsatishmagan bo'lishardi. Mana shu o'rinda ko'rinibdiki, turibdiki, la ilaha illalloh ma'nosi Allohdan boshqaga ibodat qilishlik va butun ibodatlarning navlarini hammasini Allohdan boshqasiga sarf qilishlik mumkin emas va yolg'iz Allohning o'ziga bo'lishligi kerakligini ma'nosiga dalolat qiladi. Wahdahu la la mana shu ma'noni ta'kidlayapti. Wahdahu la la. Bu shirk gunohlarning kattasi bo'lishligiga bir sabab bor olimlar aytishadiki odam bolasida shahvat degan narsa bor masalan o'g'irlik qiladi nima uchun moli ko'payishligiga shahvati bor mol shahvati bor bunga dunyo shahvati bor yoki baxillik qiladi yoki zakotini bermaydi yoki zino qiladi bularni hammasida shahvat aralashadi lekin shirkda hech qanaqa shahvat yo'q subhanalloh ya'ni Allohga shirk keltirishlikka hech qanaqa bir odamni ichidan nafsi shuni talab qilmaydi hech qachon odam o'g'irlik qilishligi ichidan bir nafsidan shahvat bor talab qiladi zino qilishlikka uni tabi, tabi, ya'ni nafsi shuni talab qiladi osiy nafs lekin Allohdan boshqasiga duo qilishlik, Allohdan boshqasiga ibodat qilishlik, Allohdan boshqasidan so'rashlikka hech qanaqa bir nafsi shahvatda hech qanaqa aloqasi yo'q. Shuning uchun bu nafs talab qilmagan holatda odamni tabiatiga ham to'g'ri kelmaydigan bir narsani o'z uz o'zidan shaytonga itoat qilgan holatda Allohga osiy bo'lib shirk keltiradi shuning uchun bu olimlar aytishadiki shirk eng katta zulm va eng katta gunoh bo'lib hisoblanadi man shahida illa la ilaha illalloh وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم Allohning bandasi va payg'ambari ekanligiga guvohlik berishligi. Allohning bandasi degani ya'ni Allohning bandasi va quli va u unga quldorchilik qilinmaydi. abdun la yu'bad va rasulun la yukazzab payg'ambar alayhi vasallam o'zlari bandalar u kishiga bandalik qilinmaydi va payg'ambarlar u kishini yolg'onga chiqarilmaydi ammo o'tganda aytganimizdek ba'zilar Alloh subhanahu va taoloning xolis haqqini payg'ambar aleyhissalatu vasallamga berib qo'yishligi bu haqiqatda ana shu tepada aytib o'tgan zulmning kattasi إتدكي يا أكرم الخلق من لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق أي مخلوقات لرنين مكرمة من لي ألوذ به سواك inda hululil hadisil amami ya'ni bir og'ir bir hodisalar voqi bo'lgan vaqtda sandan boshqa kimga iltijo qilaman bu baytni davomida aytadiki fa inna min judika dunya va zarrataha va min ulumika ilmul lawhi wal qalami nabiy sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytyapti bu o'rinda judika dunya جودك zarrataha dunyo va uning sherigi ya'ni oxiratda aytyapti sizni saxovatingizdandir va sizni ilmlaringizni ba'zilari lavhul mahfuz va qalamni yozgan ilmi sizni ilmingizni ba'zilaridir deydi ibn rajab rahimaulloh mana shu o'rinda aytadilarki agar nabiy sallallohu alayhi sallamga dunyo oxiratda hammasi nabiy sallallohu alayhi vasallamniki bo'ladigan bo'lsa Allohga hech narsa qo'ymabdi bo'lmasa Allohga hech narsa qolgani yo'q bu baytlar burda bayti deb aytiladi nabiy sallallohu alayhi sallamni mavludlarini qilishganda hadra deb aytiladi aytishadi so'filar nabiy sollallohu alayhi vasallam o'sha vaqtda hozir bo'lar bo'larkanlar ularni aytishi bu falsafa bu yolg'on kazzoblarning ishi yoki birorta shayton keladi ularni ko'zicha nasallallohu alayhi vasallam ular shu bilan aldanishadi hattoiki gumrohlar nabiy sollallohu alayhi sallam suratlari shakllari qanaqaligini ham bilmaydi va nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlarki inna shaytona la yatamassalu bi shayton mani ko'rinishimda ko'rina olmaydi menga o'xshamaydi dedilar bu dalolat qiladi nimaga ular mana shu nabiy sollallohu alayhi vasallamning Allohning bandasi ekanligiga guvohlik berishligida ularda juda katta bir kamchilik bor va shuningdek Allohning bandasi va shuningdek Allohning payg'ambaridir. Allohning payg'ambari Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning risolasi kelgandan keyin mana shu ummatning payg'ambari bo'ldilar va u kishini biz Alloh tomonidan payg'ambar bo'lganliklari uchun yaxshi ko'rib va shunga iymon keltirishligimiz kerakki nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlariga tushgan vahiyi komil va to'liq darajada ummatlariga yetkazganlar va nabiy sollallohu alayhi vasallamga qalbimizdan iymon keltirib va u kishi buyurgan narsalarni o'z o'rnida ado qilib va qaytargan narsalardan qaytib va u kishi keltirgan xabarlarga tasdiq qilib va Allohga ibodat qilishligimizda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan tariqa bilan ibodat qilishligimiz lozim bo'lishligi mana shu Nabiy sallallohu alayhi sallamni Allohning payg'ambari va bandasi ekanligiga guvohlik berishligini ma'nosi shunaqa bo'ladi. Man shahida illa alla ilaha illalloh wahdahu la sharika lahu va va anna muhammadan abduhu وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وشنingdek İsa alayhissalatu vesselam ham Allohning bandasi va payg'ambari. Allohning bandasi va payg'ambari. Nima uchun ta'kidlayaptilar abdullohi va rasuluhu Sabab mana shu ikkita masalada ikkita qavm adashgan. Abdulloh Allohning bandasi, Allohning sherigi emas, Allohning o'g'li emas nasoralar aytgandek. va rasuluhu Allohning payg'ambari ular yahudiylar aytgandek u e, bir yolg'onchi zinodan tug'ilgan bir shaxs emas balki u Allohning payg'ambaridir va kalimatuhu alqaha ila maryam maryam alayhi salatu vasallamga bergan kalimalari kalimasidir va Allohdan bo'lgan ruhdir bu bu hadisdan chiqib keladigan ma'no shuki Iso alayhissalotu vassalom ba'zilar aytadigandek kalima emas u u kishi odam bolalaridek inson shaxs va shuningdek u kishi ham hamma odamlardek jasad va ruhdan tashkil topadilar ammo kalimatuhu Allohning kalimasi deyishligidan maqsad Allohning bo'l degan kalimasi bilan bo'lgan bu. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Inna masala Isa indallohi kamathali Adam, xalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Isa alayhisolatu vassalomning o'xshashi odam alayhisolatu vassalomga o'xshashiga o'xshash. Qalay bo'ladi u? odam alayhissalotu vassalomni hech qanaqa otasiz onasiz yaratdi va mana shu yaratishligi yaratilishligi Iso alayhissalotu vassalomga ham xuddi shunaqa Iso alayhissalotu vassalomni odamni hech qanaqa otasiz onasiz yaratgandek Iso alayhissalotu vassalomni faqat onani o'zidan yaratdi bu hayoti dunyoda odamlarni hayotga kelishligi to'rt xildan biri bo'ladi birinchisi otasiz va onasiz odam alayhissalotu vassalom va ikkinchi shakli faqatgina bir shaxsni o'zidan havo momo havo alayhissalomni yaratilishiga o'xshagan uchinchisi faqatgina onani o'zidan Iso salatu vassalom yaratilishliklariga o'xshash va to'rtinchisi butun boshqa odamlarni hammasi ota onadan yaratilishliklari bu butun odam zotni kelib chiqishi mana shu to'rttaning bittasi lekin g'olib odamlar omma odamlar to'rtinchi xilga kirishadi bir bolani ota onasidangina tug'ilishligi bu sabab bu ana shu sababni musabbibi ya'ni sabab qildiruvchisi Alloh subhanahu va taolo sabab qilishlik, sababni qo'llanishlik, sababni ishlatishlik va unga harakat qilishlik odam bolasidan talab qilinadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloni o'ziga keladigan bo'lsak, u sabablarni yaratuvchi Alloh o'zi. Allohga sabab hojat emas. Shuning uchun biz oddiy o'ylaydigan bo'lsak, bir odam o'g'illik yoki qizlik bo'ladigan bo'lsa, uylanishlik kerak. Alloh nasib qilsa bo'ladi deb o'tiradigan bo'lsa, unga hech narsa bo'lmaydi. U aniq narsa u. U sabab bizga. Ammo Alloh subhanahu va taologa nisbatan u sabab musabbibul asbob deyiladi xabar bobida alloh subhanahu va taoloni xabar beriladi shunaqa qilib sabablarni yaratuvchisi sabab qilib keltiruvchisi Alloh alloh subhanahu va taolo hech sababsiz yaratishligi Allohning qudratiga havola demak iso alayhissalotu vasallamning yaratilishlari yaratilishlari Allohga juda bir oson narsaki odam alayhisolatu vassalomni qalay bo'lgin desa bo'lgandek Iso alayhisolatu vassalomni ham bo'lgin deganda bo'ldi. Odamni ozgina qisqa aqli bilan tushunadigan bo'lsa, odam alayhisolatu vassalom yaratilishligidan Iso alayhisolatu vassalom yaratilishligi yengil bizani aqlimizda va Allohga hech qanaqa farqi yo'q yengil og'irlikni. Sababi odam alayhisolatu vassalom yo'qdan bor bo'ldi. hech qanaqa ota onasiz ammo iso alayhissalotu onasi bor Allohning qudratiga iymon keltiradigan odamga bu mana shu bir oddiy bir aqliy dalilni o'zi kifoya lekin nodon bo'lgan nasorolar mana shu narsani tushunishmaydi va ruh va kalimatuhu alqaha ila maryama va ruhun minhu degan joyda nasorolar ketdi adashdi adashdi mana shu o'rinda Allohdan bo'lgan ruh ya'ni u Allohning ruhini bir juzi e, bir bo'lagi deb subhanalloh va ruhun minhu degani Allohdan bo'lgan ruh ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'ziga ruhni nisbatini beryapti o'shanga tashrif va takrim va hurmat qilgan holatda va illa Iso va vassalomni hech qanaqa Alloh subhanahu va taoloning zotiga aloqasi yo'q. Mana shu o'rinda nasoralarning adashishligi va illo Alloh subhanahu va taolo oyatda Iso va vassalomni odam bolasiligi va u ruh va jasaddan tashkil topadigan bir bandaligini isbotlab aytadiki mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar rusul va ummuhu siddiqa kana yakulani at-ta'am Iso alayhissalatu vassalam ibn Maryam Isa ibn Maryam alayhissalatu vassalam u kishi faqatgina bir payg'ambarlar u kishidan oldingi oldindan payg'ambarlar o'tishgan va ummuhu siddiqa u kishini onalari siddiqa Alloh subhanahu va taolodan tarafidan kelgan haqqi juda bir oliy iymon bilan tasdiqlovchi bir ayol edilar. Kana yakulani taam. Kana yakulani taam. U ikkalasi taom yeyishardi. Olimlar aytishadiki, kana yakulani taam degandan taom yeyishardi degan kalimadan jumladan ishora bo'ladiki, ular shuningdek hojatga ham borishadi degan ma'noda. Sabab u narsani aytish hojati yo'q. lekin mana shu oyatdan tushunardik, tushunadiki ovqat yegandan keyin so'zsiz hojatga boradi demak u odam bolasi odam bolasi bo'lgandan keyin u ruh va jasaddan tashkil topadi demak u odamlarning biri hech qanaqa ilohga aloqasi yo'q nasorolarning adashgan o'rinlari shu Wal jannati haqqun wan naru haqqun va shuningdek jannatni haqligiga guvohlik bersa va jannat degani ya'ni kelajakda qiyomatdagi hisob jazo vannana haq va do'zaxni haqligiga iymon keltiradigan bo'lsa guvohligi beradigan bo'lsa adxalahullohul jannata ala ma kana al amal mana shu iymoni bilan birga u qanaqa amal qilsa ham Alloh subhanahu va taoloning jannatiga kiradi jannatga kirishlik ikki holatda bo'ladi yoki birdan kirishlik bo'ladi yoki oqibatda kirishlik bo'ladi birdan kelishlik mana shu tepadagi zulmni butun hammasidan salomat bo'ladigan bo'lsa tavhidni juda oliy darajada tahqiq qiladigan bo'lsa birdan kiradi u ammo ana shu zulmni bir xilidan salomat bo'lmagan bo'lsa katta zulmdan salomat bo'lib qolgan zulmlardan ozgina kamchiligi bo'ladigan bo'lsa unda unda kamchilik bo'ladi Alloh yozgan nasibasini olib keyin maoli oqibati jannat bo'ladi demak mana shu o'rinda tavhidning fazilati alloh subhanahu va taolo xohlasa uni oldida ana shu tepadagi shahodatlarni salomati bilan ham keladigan bo'lsa Alloh xohlasa butun gunohlarini kechirib kafforat qilib jannat adkhalahu Allohul janna jannatga kirgizadi deydi. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عتبان رضي الله عنه يتلر كي بو حديث هم صحيح بخاري مسلم ده البتة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله كلمة سنة الله نيزنا ابتغاق يان خالتا إخلاص منام يتكن أدم دوزخ كحرام قلد Alloh subhanahu va taoloning yuzini talab qilib, o'shani xohlab degandan dalolat qiladiki, bu bir narsaga yetishligiga, bir narsaga yetishlikki talab qilgan odam so'zsiz amal qiladi. Ammo la ilaha illalloh kalimasini etib, olma pish ozimga tushlaydigan bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa bir yaxshilikka yetmaydi. Bu hadisda ikki toifaga ham rad bor fa innalloha harrama alan nari man qala la ilaha illalloh degan so'zimizda xavorijlarga rad bor sabab xavorijlar aytishadiki u la ilaha illalloh desa ham allohga ibodat qilsa ham katta gunoh qiladigan bo'lsa katta gunohlarni birini qilib qo'yadigan bo'lsa shu bilan u kofir bo'ladi de jahannamda abadiy qoladi deyshadi. bunda alloh subhanahu va taolo jahannamga harom qildi yabtag'i bizalika vajhalloh degan jumlada murjialaga rad bor sabab ular aytishadiki la ilaha illalloh desa bo'ldi kifoya iqro ba'zilar aytishadiki iqror qilsa ba'zilar aytishadiki nima bilsa bo'ldi o'sha kalimani aytishlik bilan bo'ldi kifoya u jannati u bu yerda yabtag'i bizalika vajhalloh o'shani xohlab xohlovchi amal qiladi demak to'g'ri yo'l ahli sunna val jamoatni tariqasi la ilaha illalloh kalimasini etadi o'shanga shahodat beradi va shuningga shu la ilaha illalloh kalimasi iymonni talab qilgan amallarni iloji boricha qiladida keyin agar taqsir bilan birorta gunoh shirkdan boshqa gunoh bilan bo'ladigan bo'lsa aytishadiki u iymon iymonda u lekin gunohlari Allohga havola Alloh xohlasa kechiradi yoki o'zini marhamati bilan kechiradi yoki o'zini odilligi bilan ana shu gunohga yarasha qiyomatda azoblaydi mana shu o'rta ya'ni e, to'g'ri yo'l shu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا اذكرك به واذكرك وادعوك به قال قل, قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال تعالى يا ابن آدم bu e, ikkinchi hadisga kiradi birinchi hadisni sharhlasak abu said roziyallohu anhu nabiy sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilib aytadilarki qola musa muso alayhissalotu vassalam allohga munojat qilib aytadilarki ey rabbim manga bir kalima bir kalimani o'rgatginki mana shu kalima bilan sani har doim zikringda bo'lib senga duo qilay deganda Alloh subhanahu va taolo aytdiki ey Musa la ilaha illalloh deb ayting dedilar. Shunda Musa alayhisolatu vassalam ey Rabbim bandalaringni hammasi shu gapni yetadiku deganda e, nabiy sollallohu alayhi vasallam e, alloh subhanahu va taolo aytdiki ey Musa agar osmonlar va osmonlarning hammasi e, anna samawati sab' va amirahunna g'ayri mandan boshqa o'tda o'shanda turuvchilarning hammasi val aradina sab' va yerdagi yetti yerni hammasi bir tarozini pallasida bo'lsa va la ilaha illalloh kalimasi tarozining ikkinchi pallasida bo'ladigan bo'lsa la ilaha illalloh kalimasi og'ir keladi bu tepadagi bobga aloqador la ilaha illalloh kalimasining fazilatligi to'g'risida وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى aytdiki ya ibn adam ey odam bolasi لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة agar sen yer to'la gunoh bilan keladigan bo'lsang ana shu kelishligingda menga hech narsani shirk keltirmagan holatda menga yo'liqadigan bo'lsang la ataytuka biqurabiha maghfira man senga mana shu yerni to'laligi bilan mag'firat bilan kelgan deydilar deydi mana shu hadisda ham tavhidni juda katta fazilati va u gunohlarni kafforat bo'lishligiga sabab bo'ladigan bir oliy kalima va oliy bir darajadagi bir so'zligiga dalolat qiladi lekin mana shu o'rinda ham tepadagi gapga ishora qilamiz u nima so'zsiz bu e, la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'ysam salomat ekanman degan narsaga borish kerak emas sabab odam shirkka har bir holatda yo'liqishi mumkin har bitta holatda yo'liqishi mumkin shuning uchun nabiy sollallohu alayhi vasallam shirkni ta'rif qilganlarida qorong'i kechada qopqora tosh ustida o'rmalab ketayotgan qora chumoliga o'xshatadilar buni bu juda xatarli narsa va shayxul islom taymiy rahimahulloh aytadilarki kichik shirk ham kechirilmaydigan gunohlardan deydilar inna shirka e, innalloh la yaghfira yushraka bihi deganda kichik shirk ham kechirilmaydi deydilar u degani kichik shirk egasi abadiy qoladi degani emas balkim so'zsiz jahannamga kirib o'z nasibasini olib keyin chiqadi degan e'tiqoddalar shuning uchun bu narsadan salomat bo'lishlik yengilmas faqatgina Alloh yengil qilgan e, odamga yengil bo'ladi buni hammasi Alloh tarafidan bo'lgan tavfiq bilan va bandani ana shu haqqa sobit bo'lib amal qilishlik bilan birga bo'ladi shu bilan bu e, bugungi oladigan bobimizni e, bugungi bobdagi ma'lumotlar shu bilan tugadi subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk allohumma salli ala muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in